yale ambayo Allah azza wa jalla alikuwa ameamrisha wafikishe Allah anatuanzishia kwa kusema walamma jaat rusuluna lutan si'a bihim walipofika wale malaika kwa nabii Allah Lut alayhi salam si'a bihim wale watu wa Lut waliwakosea adabu wale malaika si'a bihim waliyovunjia heshima wale malaika ambayo Allah azza wa jalla amewatuma na habari kwa nabii Allah Lut alayhi salam adaqa bihim dhar'a wa qala hadha yawmun asib walipokosa heshima na adabu kwa sababu wale malaika walikuja kwa maumbile ya kiume vijana ambao kwamba uzuri wao ilikuwa ni ya hali ya juu uzuri wao ilikuwa ni wa hali ya juu sasa wale kwa sababu tabia zao zilikuwa ni mbovu, wakapewa mtihani ya kutumiwa malaika ambao kwamba wana sura nzuri na ni vijana. Waqal nabii Allah Lut akasema, hadha yaumun asib, hii ni siku nzito kwangu mimi, kwa sababu hao watu wangu washaanza kukosea heshima wageni wangu washaanza kukosea heshima wageni wangu ambao kwamba wamekuja kunizuru huku Lut alayhi salam hana habari kwamba hao ni malaika wajaahu qaumuhu yuhra'una ilayhi watu wake wakaja mbio walipopata habari kwamba kuna vijana ambao kwamba wamemzuru nabii Allah Lut alayhi salam ei walikuja mbio kwa kufanya haraka kwenda kuangalia hao wageni wa Lut alayhi salam ambao ni wazuri ili wawafanyie machafu wafanyie machafu ambao kwamba yanamudhi Allah azza wa jalla ndiyo akasema Lut wa min qabl kanu ya'maluna sayiat alipopata habari wanakuja hao jamaa zake hao kaumu yake spidi akajua kabisa wanakuja kwa sababu hao tabia yao ni hiyo min qabl kanu ya'maluna sayiat kabla wageni hao kufika tabia yao huwa ni hiyo ya kuwafuata wanaume wenzao na kuwafanyia machafu ambayo kwamba haikufanywa kabla yao na wengine ambao kwamba walitangulia katika umma zilizotangulia yani tabia hiyo ya qaumu lut haikupatikaniwa katika umma zilizotangulia na katika, katika tabia chafu zaidi ambayo kwamba walizua na kuifufua na kuanzisha qaum Lut. Qal alipoona hao jamaa wameshavamia nyumba, wanagonga kule mlango, wanataka kuingia kwa ajili ya kumdhalilisha huyo Lut alayhi salam na kwa ajili ya kuwadhalilisha wale ugani wake. Qal akasema Lut alayhi salam ya qaumi haulai banati hunna atharu lakum enyi watu wangu niko nao wasichana ambao kwamba hao wasichana ndio Allah azza wa jal aliwaombieni nyinyi muweze kuwaoa na kustarehe na wao kwa njia ambayo kwamba ni sahihi niko nao hao mabanati zangu si mungeliwaoa hao wasichana wao ndo wasafi kwenu nyinyi wao ndio wasafi kwenu nyinyi hii ni kauli ya Lut alayhi salam kwa jamaa zake na tunapata vile vile faida katika aya hiyo kwamba wanawake wameumbiwa wanaume na wanaume wameumbiwa wanawake haifai watu kwenda kinyume na maumbile hiyo kwa sababu watakwenda kinyume na amri ya Allah azza wa jalla watamkasirisha Allah azza wa jalla na haitakikaniwi iende hivyo akasema lut ya qaumi haulai banati hunna atharu lakum enyi watu wangu niko nao watoto wa kike ambao kwamba ni wazuri na hao ndio tohara kwenu nyinyi basi mkiwa ukweli mko na matamanio ya nafsi basi muchukue hao mabanati wangu muaoe wao ndio wasafi kwenu nyinyi ina maana ambayo kwamba atakwenda kinyume na amri hiyo basi atakuwa anakwenda kwa machafu atakuwa anakwenda kwa kitu ambacho kwamba ni chafu mwanamume akimfuata mume mwenzake akataka kustarehe na yeye basi afahamu kwamba anakwenda kwa uchafu alivyosema Allah azza wa jalla katika habari ya Lut hunna atharu lakum hao watoto wa kike ndio wasafi kwenu nyinyi fattaqullah wala tukhzuni fi dhaifi mcheni mola wenu kwa kutekeleza amri ambayo kwamba amewaamrisha amri ya kuoa wanawake na muachane na hilo jambo ambalo kwamba mnalitaka mnataka kulifanya ya kufuata watu jinsia moja na nyinyi yani kuwafuata wanaume wenzenu wala tukhzuni fi dhaifi wala msiniudhi msiudhi vile vile wageni wangu fattaqullah mteni mwenyezi Mungu wala tukhzuni fi dhaifi musini dhalilisha musiniuzi kwa kwa wageni wangu alaysa minkum rajulun rashid akawauliza maswali je hakuna kati yenu mtu ambaye kwamba ni mzuri mtu ambaye kwamba ameongoka aweze kuwazuia hili jambo ambalo kwamba mnataka kulitekeleza alaysa minkum rajulun rashid kati yenu hata mmoja hakuna ambaye kwamba anaweza kuwakataza kutenda kitu ambacho kwamba unataka kulitenda qala akasema wakasema hao malaika qalu yani wakasema kumwambia Lut kwa sababu Lut hizo habari zote zinazojiri inayoendelea ilikuwa hafahamu kwamba hao ni wakina nani hao wageni qalu lahu hao wageni walisema kumwambia Lut alayhi salam aha wale watu wabaya wale ambao kwamba walikuwa wamekuja akawapatia nasaha nzuri wakamjibu kwa kusema laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi wewe Lut unafahamu vizuri sisi hatuna haja yoyote na hao wasichana wako laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi wewe unafahamu vizuri sisi hatuna haja na hao watoto wako wa kike wa innaka lata'lamu ma nurid na hakika bila shaka wewe unafahamu kile ambacho kwamba tunataka unafahamu kile ambacho kwamba tumefuata hapa kwako wewe ay la nuridu illa rijal sisi hatutaki watoto wa kike isipokuwa sisi lengo letu ni hao vijana ambao kwamba wako hapo ndani kwako wala raghbata lana fi nisaa wala hatuna haja na wasichana, hatuna haja na watoto wa kike, hatuna haja na wanawake. Hiyo ndio ilikuwa jawabu yao. Mambo ikawa mazito kwa Lut alayhi salam, wasiwasi ikamzidi, huku wageni wake wako ndani, amekuwa na wasiwasi wageni wake watamuona vipi. Ilipozidi unga maji pale pale malaika wakaingilia kati wakasema kumwambia Lut qalu ya Lut inna rusulu rabbik ewe Lut hakika bila shaka sisi ni wajumbe kutoka kwa Mola wako yani sisi ni malaika ambao kwamba Allah azza wa jalla ametutumiliza na habari tumeshafikisha habari nyingine kisha tumekuja kufikisha habari ambayo kwamba inafai kufikia wewe lan yasiru ilaik hawa watu wako usiwe na wasiwasi hawatakufikia qalu ya lut inna rusul rabbika lan yasilu ilaik faasri biahlika biqit'in min al-layl akasema wakamwambia huyu lut fanya bidii uondoke pamoja na jamaa zako kabla alfajiri haijafika hii ni habari ambayo kwamba wanapewa Lut pamoja na wale ambao kwamba wamemwamini wachache na kunao kati yao wengi ambao kwamba wamekwenda kinyume wanapewa habari na malaika inna rusul rabbika lan yasilu ilayk fa asri bi ahlika biqat'in min al-layl basi ondokeni pamoja na watu wako ambao kwamba wameamini na wewe kabla ya alfajiri muende kwenye qaria ambayo kwamba iko mbali na hii sehemu ambayo kwamba mlikuwa mnaishi muondoke kabla alfajiri haijafika hii ni baada ya Jibril alayhi salam kuwazuia wale watu wasiingie kuwaudhi wageni wa Lut alayhi salam kisha wakaahidi kwamba sisi tutarudi Kesho asubuhi na mapema tutakuwa hapo kwenye mlango wako kuhakikisha kwamba tumefanya yale ambayo kwamba tulikuja kuyafanya. kaelezo kwamba waondoke pamoja na watu wake ambao kwamba wameamini asubuhi kabisa kabla alfajiri kuingia kisha wakaambiwa amri ambayo kwamba atakhalifu amri hiyo basi huyo atakuwa ni mwenye kusalia na kuadhibiwa na wale wenzao wakapewa habari nyingine wala yaltafit minkum ahadun wala yaltafit minkum ahadun wala asiangalie mmoja wenu nyuma mtakapokuwa mnaondoka kwenye kile kijiji illa mraatak akapewa habari nabii Allah Lut isipokuwa mke wako atakuwa na mwenye kuangalia nyuma isipokuwa mke wako atakuwa ni mwenye kuangalia nyuma na vile vile atakuwa ni kupata adhabu ya Allah azza wa jalla wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum hakika atakutwa na yale ambayo kwamba itawakuta wale ambao kwamba walikuwa wanafanya hiyo ina maana kwamba nabii Allah Lut mke wake alikuwa ni mkorofi walipofika wale wageni na kabla ya kufika kwao alikuwa anawaunga mkono wale ambao kwamba walikuwa wanafanya machafu ya kupenda wanaume wenzao na kufanya machafu na wanaume wenzao alikuwa anawaunga mkono walipofika wageni wa nabii Allah Lut basi alichukua hatua ya kukimbia na kufikisha habari kwa wale wakorofi waje wamuudhi nabii Allah Lut. Kwa hivyo habari yake ilikuwa ni hiyo na support wale watu. Kisha wakatoa habari innahu musibu hama asabahum, hakika itamkuta yale ambao kwamba itawakuta wale ambao kwamba wanafaa kuangamia. Inna maw'idahum subh hakika wakati wao kuadhibiwa na kuangamizwa ni hiyo asubuhi ambayo kwamba walikuwa wameahidi kurudi. Alaysa subhu biqarib je hiyo asubuhi haiko karibu yani na maana karibu sana adhabu yao iwafikie wale ambao kwamba wamekwenda kinyume na amri ya Allah azza wa jalla adhabu yao ipo karibu wale ambao kwamba waliudhi mgeni ama wageni wa nabii Allah Lut alayhi salam kisha Allah azza wa jalla akasema falamma jaa amruna ilipokuja ilipofika adhabu yetu kwa wale ambao kwamba walikwenda kinyume na amri yetu walikwenda kinyume na mafunzo yetu falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha iqrabnaha e, 'aliyaha safilaha tuliweza kubadilisha chini yao ikawa juu yao kwa kuangamiza walichotwa pamoja na ardhi kisha wakapelekwa mpaka juu kabisa ikageuzwa sehemu ya juu chini kisha wakaletwa mpaka chini wakafunikwa ja'alna 'aliyaha safilaha hii ni adhabu ya kwanza walipokea asubuhi hiyo ambayo kwamba walikuwa wameahidi kufanya machafu ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mamdud wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mamdud Allah azza wa jalla anasema kisha tukafanya ikanyesha mvua ya mawe katika ile sehemu ambayo kwamba walifunikwa juu yake amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud ay min hijarati an-nar ash-shadid al-harra tulifanya mvua ikanyesha ya mawe ambayo kwamba ni ya moto ya hali ya juu moto mkali sana. Zile mawe zilikuwa zinanyesha, ilikuwa ni mawe yenye moto mkali sana, ikawafunika pale kwa sababu ya ghadhabu ya Allah azza wa jalla kwa yale ambayo kwamba walitaka kuyatekeleza, kwa tabia ambayo kwamba walikuwa wanafanya. Na hiyo mawe ilikuwa ikinyesha ikifuatana ikifuatana kwa mara nyingi sana, ilinyesha nyingi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu umetekeleza jambo ambalo kwamba ni mbaya sana umetekeleza jambo ambalo kwamba ni ovu sana haijawahi fanywa na wale umma waliotangulia kabla yao musawamatan inda rabbik hii ni alama ya adhabu walioadhibiwa kutoka kwa Mola wako anapewa habari Rasul alayhi salatu wassalam ambayo kwamba ndiyo kiongozi wa umma huu wa mwisho anapewa habari ya waliotangulia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiambiwa musawamatan inda rabbika hii ni alama adhabu walioadhibiwa wale ambao kwamba walifanya yale machafu hii ni alama ya adhabu inatoka kwa Allah na hasira inayotoka kwa Allah kwa wale ambao kwamba walifanya jambo hilo wama hiya min adh-dhalimin bibaid kisha anapewa hadhari rasul alayhi salatu wassalam umma wake inapewa hadhari juu ya hilo wakaambiwa ma hiya min adh-dhalimin bibaid alladhina yusabihuna li fi'li qaumi lut wale ambao kwamba watajifananisha na matendo ya qaumu lut wafahamu kwamba adhabu yao bibaid haiko mbali wale ambao kwamba watajishabihisha na kujiingiza katika shughuli hizo ambazo walifanya kaumu Lut ya kupendana mume kwa mume, wafahamu kwamba adhabu ya Allah azza wa jalla haipo mbali. falyahdhar alibadi an yaf'alu kafi'lihim lialla yusibuhum ma asabahum, basi wajihadhari watu ambao kwamba wako katika kaumu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wasije wakafanya yale ambayo kwamba wameyafanya qaumu Lut kisha ikawasibu ikawakuta adhabu ambayo kwamba iliyokuta wale hii ni habari anapewa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam na leo hii katika ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam wamejitokeza watu waziwazi kwa kushabikia na kuiunga mkono matendo kama hayo ambayo kwamba waliyafanya wale ambao kwamba waliambiwa na kuelezwa na Allah azza wa jalla kwamba jambo hilo ni baya sana, kwa sababu hakuna umma iliyotangulia kuifanya. Allah azza wa jalla jalie tuweze kuelekeza nafsi zetu katika njia ambayo kwamba Allah azza wa jalla anataka, pamoja na watoto wetu wa kiume pamoja na watoto wetu wa kike tuwafunze na tuwaelekeze kwamba jambo hili sio jambo ambalo kwamba ni nzuri na ni jambo la mafisadi bali ni jambo ambalo kwamba adhabu yake ni kubwa sana na adhabu yake ni kali zaidi na kuna njia ambayo kwamba Allah azza wa jalla ametuelekeza kuweza kutoa zile matamanio ya nafsi yetu endapo itazidi tunaomba Allah azza wa jalla kujalie mna alladhina yastami'una alqawla فيتبعون أحسنه بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين الله عز وجل anatuelezea katika suratul الأعراف wa lutan idh qala liqaumihi kumbukeni lut alipowaambia watu wake je mnafanya machafu ambayo kwamba haijawahi fanywa na umma iliyotangulia kabla yenu innakum latatuna ar-rijal shahwatan min duni an-nisa je nyinyi mnawafuata wanaume wenzenu kimatamanio min duni an-nisa mkawacha wanawake bal antum qaumun musrifun, nyinyi watu mliokuwa mmepitiliza mipaka katika madhambi. Haikuwa jawabu ya kaumu yake, walimjibu wa makana jawaba qaumihi, haikuwa jawabu ya kaumu yake illa anqalu walisema akhrijuhum min qaryatikum, muwatoe huyo Lut pamoja na watu ambao kwa wanamfuata katika qarya yenu, muwatoe katika mtaa wenu, yani mumfukuze, kwa sababu wanakataza jambo hili na sisi tunataka kulifanya. kisha mwisho Allah akasema fa anjaynahu ahlahu illa imra'atahu kanat min alghabirin tukamwokoa huyu nabii Allah Lut pamoja na wale ambao kwamba walimwamini illa imra'atahu isipokuwa mke wake alikuwa miongoni mwa wale ambao kwamba wameangamia wa amtarna alayhim matar tuliwanyeshea mvua ya mawe fanzur ewe mtume Muhammad basi ona kaifa kana aqibatu almujrimin ilikuwa vipi mwisho wa hao ambao kwamba ni waovu ilikuwa vipi mwisho wao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifikishiwa habari hiyo sio story tu asikie kisha afahamu bali alifikishiwa habari hiyo ili afahamu kwamba ikitokea katika umma wako watu ambao kwamba watatekeleza haya basi wajiandae na adhabu na ghadhabu za Allah azza wa jalla wajiandae na adhabu na ghadhabu za Allah azza wa jalla na leo hii katika sehemu mbalimbali za dunia utakuta watu wanakwenda katika njia hiyo hiyo ambayo kaumu Lut waliipitia ya kuwa kuna mahusiano baina ya mume na mume kuna mahusiano baina ya kijana na kijana mahusiano ya mapenzi wanafikia mpaka kufanya matendo ambayo kwamba katika Qur'ani inajulikana kama fahisha matendo machafu zaidi fahisha mtu mwanamume anamuingilia mwanamume mwenzake kiakili imekataa kiakili imekataa hii ni fitra ambayo kwamba Allah azza wa jalla ameumba kwetu sisi haiwezekani mume akamwingilia mume mwenzake kivipi kivipi mtu sehemu ambayo kwamba anaendea chooni ati wewe unastarehe hapo starehe gani kiakili imekataa na huku wenzetu wanafanya bidii na kuipigia mapato kuhakikisha kwamba inafika katika kila sehemu ya dunia kwamba watu wanaweza hakuna kisichowezekana inawezekana ukapendana mwanzako na mkafanya yale ambayo kwamba mwanamume na mwanamke wanafanya ikasapotiwa na kila sehemu hapo watu maarufu ikasapotiwa kwamba mwanamume na mwanamume wanaweza kupendana naam kunao wengine ambao kwamba wapo si maudhui yetu ya leo na wanawake vile vile wamepewa na motisha kwamba wanaweza kupendana kiakili haiwezekani ndio maumbile ya mwanadamu mwanamume na maumbile ya mwanadamu wa kike yani kiakili zile maumbile zinaweza kuishi pamoja kiakili alivyoumba mwanamume Allah azza wa jalla na alivyoumba mwanamke hao wanaweza kuishi pamoja na wakapendana na wakafanya yale ambayo kwamba inatoa matamanio ya nafsi yao lakini mwanamume na mwanamume haiwezekani sasa imetolewa da'wa watu wamelinganiwa wanaambiwa kwamba inawezekana leo hii wenda Allah azza wa jalla ameniokoa mimi na wewe tunao watoto wetu katika majumba zetu wadogo wa kiume wasiwasi ianze kuingia kila mmoja wetu kwamba endapo watu hawatafundisha watoto wao mafunzo ya Allah azza wa jalla basi inaweza kufikia watu wakaingia katika damara wakaingia katika adhabu ya Allah azza wa jalla katika siku za usoni vijana wakawa wanapendana baadaye wanafanya mapenzi katika sehemu zetu bado haijafikia tunamwomba Allah azza wa jalla tuepushe na vile vile tunafaa kuchukua hadhari imefika sehemu zingine mwanaume na mwanaume wanaoana kwenye kanisa wanaishi pamoja na propaganda kwamba wanaweza kuzaa uongo hii ni fikra ya waongo na waovu wanadanganya wale watu wadogo ili wawe na fikra hiyo kwamba mnaweza kuzaa haiwezekani na adhabu ni kali sana mbele ya Allah azza wa jalla kesho adhabu ya hapa ni kuangamizwa na kumwona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitawezekana tunahusiana kumsha Allah azza wa jalla katika malezi ya watoto wetu tuwapatie fikra ambayo kwamba Qur'an na Sunna inatuelekeza tuwapatie mafunzo na mapema kwamba wewe ukiwa mkubwa utafaa kuoa mwanamke na yule mke ukiwa mkubwa utafaa kuolewa na mwanamume Hakuna mwanamume na mwanamume kuoana, hakuna mwanamke na mwanamke kuoana.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 عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها رب العالمين اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر نعم. أشهد أن لا إله إلا تداوى. الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا